اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد Predstavljamo vam novo predavanje od magistra Safeta Kuduzovića pod nazivom Kako je poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozivao u islam.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 je rekao Klanjao sam jednoga dana sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame pa je jedan od klanjača kihnuo pa sam kazao jerhamuk Allah. Pa su me ljudi pogledali svojim oštrim pogledima, pa sam rekao Wa sukle ummiyah Ma sha'nukum tanzuruna vorune ilaj Kaže, majka me moja izgubila, šta vam je pa gledate u mene? Pa su počeli udarati sa svojim rukama po svojim stegnima, ušutkivajući Muaviju ibn al Hakema Esulemija radijallahu anhu. Kaže Muavija pa sam ušutao. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve wasallam završio namaz, kada je preselamio, majkom ga svojim, svojom ga majkom i ocem iskupljujem, nisam vidio nikada učitelja, niti daji je boljeg od njega, ne prije, niti poslije njega. Tako mi Allaha nije me udario niti me je uvrijedio, niti mi je bilo kakvo drugo zlo učinio, već je rekao, inne hadihi salah, la jasluhu fiha šejun min kelamin nas, inne ma huve tespihu, od tekbiru, o kirajetu l-Quran. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam u Avi, ovo je namaz. I nije dozvoljeno u namazu da se bilo šta govori, već je namaz u njemu je tespih, veličanje i slavljenje Allaha Đelešanu i tekbir i učenje Kur'ana. Iz ovoga, kao i brojni drugi hadisa, vidimo kakvu ulogu ima metod ili način pozivanja ljudi u islam. Jer od samog metoda direktno ovisi da li će onaj koji je pozivan primiti ili odbiti poziv daje Pa ako daje na najljepši način postupi kao, kao što je to učinio naš poslanik sa osreme u ome i u brojnim drugim slučajima i takav je bio općenito u svojoj davi i u svome pozivanju ljudi u islam, onda će se desiti i a, desit će se ono što je daje, što je daje i očekivao ili što mu je bila želja ili cilj, a to je da primi od njega ono čemu ga je pozivao i s druge strane da on kao daje dobije nagradu kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Kazao je poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu Ebu Umame koga bileži imam firmi iz Ibnu Mađe sa ispravnim lancem prenosilaca Inna Allahe wa melaiketehu wa ehlu samavati wal ardine hatta nemletu fi džuhriha wa hatta lhutu da yusallune ala muallimin nasil hajre Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i zemalja, čak i mrav u svojoj rupi, čak i riba u morskim dubinama, donose salavate na onoga koji poučava ljude hajru i dobru. Pa je ovo ta nagrada koju je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ome i u brojnim drugim hadisima obećao onima koji pozivaju ljude na istinu, koji ljudima objašnjavaju šerijatske propise. Ovdje je došlo inna Allaha wa malaikatahu wa al ard. U istinu Allah i njegovi meleci i stanovnici nebesa. Kaže imam Al-Tibi u svom komentaru u svome poznatom komentaru kada je spomenuo ovaj hadis kaže ovdje su spomenuti meleki i stanovnici nebesa. Znamo da su meleki stanovnici nebesa. Kaže ovdje na stanovnike nebesa, ovim izazom misli se na hameletul arš, misli se na meleke koji nose arš, da oni posebno, da oni posebno donose salavate, znači na čovjeka koji poučava ljude dobru. I ovdje je spomenuto muallimun nasi el hajr, oni koji poučavaju ljude dobru. Ovdje je dobro, kako kaže Ali Kari, Ali El Kari, u svome komentaru koji se zove Merkatul Mefatih, a, kaže da se to odnosi na poučavanje ljudi islamu, jer je islam najveći hajr i najveće dobro. Nakon što je spomenuo citirani hadis, šehol islam ibnul Kajim u svome predivnom dijelu koji se zove Mirtahu Dari Seade, ključ a, kuće zadovoljstva ili kuće sreće, kaže, budući da je čovjek pozivao ljude dobru, učeći njihovoj vjeri, I to je bio razlogom da njihovog uspjeha na Dunjaluku i na Ahiretu i čišćenja njihovih duša, uzvišeni Allah te barak je od ga je nagradio shodno dijelu koje je činio, pa je učinio svoj salavat i salavat svojih meleka i salavat stanovnika nebesa da budu uzrokom i razlogom njegovog uspjeha na oba dva svijeta. Pa kaže kako je on pomogao uzvišenog Allaha te barak je od njegovu vjeru, tako je uzvišeni Allah Azza wa azzawajalla pomogao, pomogao njega. Poučavanje ljudi istini i pozivanje ljudi istini zahtjeva hikmet i mudrost. Jer je došlo u jednom hadisu koji ima slab lanac prenosilaca da se kaže el hikmetu baletul mu'min hajthuma vođedeha ehaze biha da je hikmet izgubljena stvar mu'mina gdje god da nađe tu stvar on će on će prihvatiti i on će iskoristiti. Pa je znači hikmet i mudrost jako bitna stvar, kako kaže uzvišeni Allah te barak je ta'ala, yu'til hikmete men yasha wa men yu'til hikmete fekad utiye khayran kaseera. Allah daje hikmet i mudrost onome kome želi, a kome uzvišeni Allah za uđel dadne hikmet, tome je dato veliko, veliko dobro. Stoga čovjek daje koji poziva ljude vjeri a svako od muslimana je daja shodno svojim mogućnostima kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i naredio nam riječima belighu anni walau aya prenesite od mene taman jedan argument taman jedan dokaz koji imate prenesite ga od mene poučite ga ljudima i svaki čovjek mora prenositi od vjere ono što zna a ono što ne zna dužan je da pita dužan je da pita učeni A hikmet je da čovjek postavi, ili mudrost je da čovjek postavi svaku stvar na njeno mjesto pa da se obraća ljudima shodno njihovim, shodno njihovim intelektualnim i drugim mogućnostima da razumiju čovjeka, da razumiju ono što im govori i da im to prenese na najljepši način. Tako je činio naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme. To potvrđuje i predaja koju drži Imam Ahmed u svom Musnedu i Tabarani u svom djelu Al-Mu'jam el-Kebir, koja ima ispravan lanac prenosilaca od Ebu Umame radijallahu anhu da je rekao: Došao je jedan mladić poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: Allahov poslaniče, dozvoli mi da činim nemoral, učini mi olakšicu da činim nemoral. Pa su ashabi glubo osudili njegov postupak i prigovorili riječima koje je kazao. Pa je kazao poslanik Sala Osaleme, pustite ga. Pa ga je pozvao. Pa mu je rekao, da li bi volio da tvoja majka počini nemoral? Pa je kazao, ne bi nikako Allahov poslaniče. Pa je kazao, ni ljudi ne vole da njihove majke čine nemoral. Pa je kazao, a da li bi volio da tvoja sestra počine nemoral? Pa je kazao, nikako Allahov poslaniče. Pa je kazao, tako ni ljudi ne vole da njihove sestre čine nemoral. Pa je spomenuo nakon toga tetku i drugu rodbinu, a ovaj je dječak uvijek govorio ili mladić govorio ne bio Allahov poslaniče pa je na kraju Allahov poslanik sa osanem udario ga po njegovim prsima blago i kazao Allahu ekstir zembe otahir kalbe o hasin farže felem jekun bade zalike feta, jel tefitu ila šeji. Pa je poslanik sa nakon što udario njegova prsa blago, iz milja kazao mu, ili učinio dovu Allahu te barake tala riječima, gospodaru moj, očisti njegove grijehe, očisti ga od grijeha i očisti njegovo srce i zaštiti ga od nemorala, pa se nakon toga ovaj dječak nikada više nije osvrtao ni na što od onoga što je volio. Pa vidimo kako su riječi poslanika sallallahu alejhi ve i kako je njegov blag i nježan metod utjecao na ovoga, utjecao znači na ovoga mladića da je ostavio ono što je prije toga volio i ka čemu je žudio. Čovjek ako želi ljudima dobro, mora biti sa njima blag i mora biti sa njima nježan. No međutim, kada to kažemo, te riječi ne znače općenitost. Jer ima dosta ljudi kada se spomene blagost i nježnost, smatraju to da je to popustanje i da je to odstupanje tamo gdje se ne smije ustupiti. Ne, sad me popustim tamo gdje je šerijet dozvolio da se popusti. I bio je blag i nježan tamo gdje čovjek treba biti blag i nježan. No međutim, tamo gdje čovjek treba biti čvrst i ponekad možda i glub i krut, tada šarijat nije dozvolio, znači nije dozvolio tu nikakva ostupanja. I na tim je osnovama poslanik sa ozirom odgojio svoje ashabe i to se vidi iz brojnih primjera iz njihovog života. Bileži imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, poznati islamski učenjak koji je umro 571. iđevske godine, ma svoju povijest koja je danas štampana u 80 i nešto tomova. I Ibn Hibban u svome dijelu, Šuab, i ovu priču spominje imame Zehebi, Ibn Hajar i drugi, da je Omar radijallahu anhu poslao vojsku na Bizantice. Pa su ih zarobili. Između ostali bio je zarobljeni Abdullah ibn Huzafe. Pa su doveli te zarobljenike sa Abdullahom ibn Huzafom, doveli su ih kod njihovog kralja. I kazali, ovo su sledbenici Muhammeda. Pa je rekao ovaj kralj Abdullahu ibn Huzafi, kaže, hoćeš li primiti kršćanstvo? hoćeš li ostaviti vjeru Muhammeda i preći da budeš moje vjere, ću ti pola moga bogatstva. Pa je kazao Abdullah ibn Huzafe da mi dadneš cijelo svoje bogatstvo i da mi dadneš bogatstvo svih Arapa, ne bi, kaže, ostavio vjeru Muhammeda ni na treptaj oka. Ni na treptaj oka ne bi se odvojio od Muhammedove vjere. Kada je to čuo ovaj vladar, kazao je onda ću te ubiti. Pa je kazao, ente ozak, kaže, čini šta hoćeš, ne zanima me. Pa ga je razapeo i naredio je strelcima da bacaju strele oko njegovog tijela. Znači da ga ne pogode, već da ga plaše. Dok su bacali strele, on je govorio, hoćeš li primiti kršćanstvo? Pa je odbijao i nije htio da ostaje vjeru poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Vidimo znači da je ovdje istrajnost i čvrstoća sastavni dio vjere i da nije dozvoljeno čovjeku znači da popusta. Pa je kazao, dobro, odvežite ga. Pa su ga odvezali. Pa su došli sa jednom velikom količinom vode, ugrijali je dok nije ključala i doveli jednog od muslimana zarobljenika i bacili ga u tu vodu. Pa ga je upitao ponovo Abdullaha ibn Huzafu, kaže, hoćeš li primiti sada isla, hoćeš li primiti sada kršćanstvo? Pa je kazao, neću pa je nakon toga zaplakao. Oni od prisutnih koji su vidjeli da plaće Abdullah ibn Huzafe kazali su kralju da je Huzafe, da je ili ibn Huzafe, Abdullah ibn Huzafe, da je popustio i da je počeo plakati, pa ga je pozvao kralj, kaže, zbog čega plačeš? Kaže, plačem zbog toga što imam samo jednu dušu i što će ona umrijeti u jednom trenutku i nakon toga nemam ništa više da uložim na lahom putu. Poželio sam, kaže, da imam duša koliko koliko imam dlake na svome tijelu, pa da sve to bacim i da sve to dadnem, da to sve žrtvujem na Allahom te barake o tala putu. Kada je vidio ovaj vladar nepokornik ovu čvrstinu i istrajnost i iman i vjeru kod Abdullaha ibn Huzafe koju ne može ničim poljuljati i ne može ga vratiti sa vjere na kojoj je kazao je, tražio je od njega najmanje, jednu sitnicu. Kaže, hoćeš li me bar onda poljubiti u glavu, pa ću te pustiti, pa ću te osloboditi. Ne mogu ti ništa, hajde bar poljubi me u glavu, pa nakon toga ćete pustiti. Smatrao je to uspjehom ako Abdullah ibn Huzafe ga poljubi u glavu. Pa je kazao Abdullah, kaže, hoću poljubiti te u glavu, no međutim, no međutim, oslobodi mene i sve druge zarobljenike. Pa je kazao, dobro, oslobodit ću i tebe i druge, samo me poljubi u glavu. Pa ga je poljubio, pa ga je oslobodio. Pa kada je došao Abdullah sa zarobljenicima u Medinu i kada su obavijestili Omara radi Allah anhu šta se desilo, kazao je Omar pravo svakog muslimana ili obaveza svakog muslimana je da poljubi Ibnu Huzafu u glavu, a kaže ja sam prvi koji će to učiniti, pa je ustao Omer i poljubio Abdullaha Ibnu Huzafu u glavu radi Allahu Anhuma. Vidimo iz ove priče da je Abdullah Ibn Huzafe ostao čvrst i ustran u svojoj vjeri, nepopustljiv, kao, kao čvrsta stijena. No međutim, kada je došlo u pitanje da bude on oslobođen i svi muslimanski zarobljenici, samo da bi poljubio ovoga nepravednika u glavu, on je to žrtvovao, znači i tu je popustio, jer je time spasio svoj život i živote mnogih drugih muslimana. Pa vidimo, znači, da je hikmet koga je je Allah te barak je od tada širio a, među ashabima, bio, znači, a, da se može popustiti tamo gdje šarijet dozvoljava da se popusti, a tamo gdje je šarijet čvrst, znači, nije, nije dozvolio, znači, elastičnost, tu čovjek mora isto tako ostati ostati ustrajan. Tako je uzviše, tako je naš poslanik sallallahu alejhi ve svojim lijepim ponašanjem i svojim ahlakom i lijepim pozivanjem ljudi u islam plijenio je ljudska srca. Plijenio je ljudska srca i nisu se mogli nikako oduprijeti tom lijepom ponašanju. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam bio živi, pa je poslanik sallallahu alaihi bio živi Kur'an koji je hodio po zemlji i koji je pozivao ljude dobru na najljepši mogući način. Bilježi imam Ibn Abi Šejbe u svome djelom Musannef i ovu je predaju također spomenuo u svome dijelu El Megazi od Omara radi Allah Anhu da je rekao Dobila je moja sestra porođajne bolove pa su me istirali iz moje kuće pa sam otišao u Keabu. Sjedeći u Keabi osjetio sam da je ušao poslanik sallallahu alaihi wasallame klanjao je izvesni, izvesni period i nakon toga okrenuo se i izišao. Kaže pa sam krenuo za njim. Omar radi Allah ta'ala anhu u ovo vrijeme nije bio primio islam. Kaže, pa sam krenuo za poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, pa se okrenuo i pitao, ko je to? Pa sam kazao, Omer. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallame, ja Omer, la te trukuni lejlen vola nehara, kaže Omere, kaže, nećeš da me ostaviš na miru ni dan ni noć, uvijek me pratiš i uhodiš. Kaže Omer, fe hašitu en jedu alaije, kaže, pa sam se prepao da će dobiti protiv mene, poslanik sa osane, kaže, pa sam odmah izgovorio šehadet. Pa sam odmah izgovorio šehadet. Pa je rekao, poslanik sallallahu alaihi vseleme, kaže, o omere, sakri to što si uradio, to jeste sakri u svoj islam. Pa je rekao Omer, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, neću kriti islam kao što nisam krio ni svoj džahilijet, kao što nisam krio znači ni svoj širk, tako ću ga, tako ću objaviti isto svoj, svoj islam. Pa vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme postupao lijepo sa ljudima, da je jednostavno iz jednog običnog razgovora sa Omerom koji je bio najveći i najžešći borac poslanika sa ozanim muslimana u to vrijeme, učinio ga je znači da primi, da primi islam. Bio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najblaži čovjek u svom pozivanju ljudi, želeći im hajr i želeći im dobro. Obraćao se ljudima sa riječima punim poštovanja i nježnosti i blagosti. Bileže Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Aisha radijallahu ta'ala anha da je pitala poslanika sallallahu alaihi wa sallame u Allahov poslaniće, je li ti kada došao teži dan od dana Uhuda? Pa je rekao, kaže, jeste, je mu lakabe, dan akabe, kada sam izlazio, kaže, i nudio određenim plemenima i pozivao ih u islam, pa su odbili i grubo postupili prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa sam kaže Allahov poslanik dalje izišao žalostan iz njihovog mjesta vraćajući se nazad dok nisam došao do mjesta koje se zove Karnu se Alib a to je mjesto poznato po imenu Karnun Merazil a to je mikat stanovnika Neđda Pa sam, kaže, osjetio izad mene oblak, jedan veliki, pa sam, kaže, digao svoju glavu i vidio sam Džibrila u tom oblaku, pa mi kaže, o Muhammede, Allah je čuo ono što su ovi ljudi govorili i kako su prema tebi postupili i posla je, i poslao je sa mnom Meleka Brda. O Muhammede, naredi šta želiš. Ako želiš, poklopit ih i prekriće ih sa ovim brdima kao da nikada nisu postojali na ovoj zemlji. Pa je kazao psanik sallallahu alejhi ve sallame koji je poslan kao milost svjetovima, kako kaže uzvišeni Allah za ođel, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi te nismo poslali nego kao milost svim svjetovima, i ljudskim, i džinskim, i životinskim, i prirodi, i svemu smo te poslali kao milost. Rekao je poslanik sa osrem tom prilikom, bel arđu en juhriđa Allahu min aslabihim, men ja'budu Allahe wahdehu, wala yushriku bihi še'a. Ne kaže, ja molim uzvišenog Allaha i očekujem ako Bog da da će Allah iz kični ovih ljudi, to jeste iz njihovog poroda, izvesti ljude koji će obožavati uzvišenog Allaha te barake od tala jednog jedinog i nećemu i nećemu druga pripisivati. Vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje imao priliku da se osveti sa najjačom Allahovom te barake od tala vojskom, njegovim melekima, no međutim nije pored toga oprostio im je ono što su činili, želeći dobro ljudima i pozivajući hajr i pozivajući, znači, u, pozivajući u islam. I nije mu bio cilj da se sveti ljudima. Bileži imam Tirmizi, imam Ahmed i Hakim i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca od Ibnu Abbasa, radi Allahu Anhu, da je rekao Došao je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana i klanjao je. Pa je došao Ebu Džehl i rekao mu, zar ti nisam zabranio da to činiš? I to je ponovio tri puta. Zato ti nisam zabranio da obavljaš molitvu? Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, odgovorio je grubo Ebu Džehl, Ebu Džehlu odgovorio mu je grubim riječima i okrenuo se. Pa je rekao Ebu Džehl, ti znaš, kaže, da ja imam najviše ljudi koje mogu pozvati ovdje i koji će stati sa mnom i koji će braniti mene i ono što ja zastupam. Ti znaš da mi ne može niko ništa, da ja imam vojsku ovdje. Pa je uzvišeni Allah te barak je o tala tom prilikom objavio ajet u kome kaže fel jedu nadije se ne du zebanije neka on pozove one koji hoće da poziva a mi ćemo pozvati zebanije a to su meleki azaba kaže Ibn Abbas tako mi Allaha da su se samo da je samo koga pozvao od ljudi kaže sa njim bi se pozabavili meleki azaba meleki azaba bi se sa njim pozabavili. Znači, pored toga što je poslanik sa osadom imao i bila mu je zagarantovana pomoć i pobjeda, imao je vojske koje su mu mogle pomoći, nije, nije uvijek primjenjivao znači, silu i u većini slučajeva bio je znači, blag, ne želeći ljude prisiljavati, niti im se želeći, niti im se želeti, želeći svije, svijetiti, znači zbog propusta koje čine ili zbog grubosti i njihovog neumjesnog ophođenja prema poslaniku, salallahu alaihi wa alaihi wa salame. Allahu poslanik s.a.v. je trpio koliko je mogao. No međutim, kada bi Ezijet, koga su činile Kurešije, prešao granice, onda bi Allahu poslanik znao ponekad i uputiti dovu protiv njih. Tako bileže Buhari i Muslim od Ibnu Mesauda radi Allahu anhu da je rekao Klanjao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednoga dana pored Kjabe pa je Ebu Džehl kazao svojim pristalicama koji su sjedili sa njim u društvu Ko će, kaže, donijeti utrobu od deve koja je juče zaklana kod tog i tog čovjeka i baciti je na vrat i leđa Muhammedu kada učini seđdu. Pa je ustao jedan od najnesretnijih ljudi koji su bili u tom društvu opakom, otišao, donio utrobu od deve i bacio je na leđa poslaniku za osanem na njegov vrat kada je učinio seždu. Pa su se počeli silnici smijati tako da su se naginjali jedan na drugoga od silnog smijeha. Sve dok nije došla Fatima, čjerka poslanika sallallahu alaihi vseleme, dok je bila je tada djevojčica, uzela je tu utrobu, skinula je sa vrata poslanika sallallahu alaihi vseleme, potom im prišla i počela ih vrijeđati i grube riječi, i grube riječi im govoriti. Kada je poslanik sallallahu alaihi vseleme završio svoj namaz, ustao je i a, gromkim glasom učinio dovu Allahu te barake wa ta'ala rekavši Allahumme alejke bi kurejš ponovio je to tri puta gospodaru moj tebi se žalim i od tebe pomoć tražim protiv kurejša kada su čuli dovu poslanika sa osanem istog momenta su se prekinuli smijati jer su se pobojali za sebe oni su znali da je on poslanik no međutim nisu htjeli da vjeruju i svoje oholosti Pa je rekao, Allahume alejke bebi džahl ibn Hišam, gospodaru moj, ti se pozabavi i ti kazni Ebu Džehla ibn Hišama i Utbeta ibn Rebiju i Šejbu ibn Rebiju i Elvalida ibn Ukvu i Umeje ibn Halefa i Ukmete ibn Ebi Muajf i spomenuo je sedmoga, kaže Ravijano, međutim ja ga nisam zapamtio. Ova sedma osoba ili sedmi čovjek koji je spomenut ili mušik, Spomenuo ga imam Buhari u svome sahihu, kaže da je to bio Umare ibnul Walid. Kaže Ibn Mesaud, tako mi onoga koji je Muhammeda poslao sa istinom, vidio sam, kaže, sve ove ljude da su ubijeni i povaljani kao trupovi na danu bedra, pa su potom dovučeni i bačeni u jedan bunar kao poniženje njima obistinila se i uslušao je uzvišeni Allah te barak je otala dovu svoga poslanika sa osaleme koga su zijetili i koga su uznemiravali. Subhanallah, koliko je samo poslanik sallallahu alaihi wasallam trpio ezijete svoga naroda koji su ga vrijeđali, koji su ga uznemiravali, koji su ga sprečavali u njegovoj poslaničkoj misiji. Bileži imam Ibnu Hibban, imam Tabarani i Darekutni sa ispravnim lancem prenosilaca od Tarika Ibnu Abdillaha El-Meharidija da je rekao Kaže, vidio sam poslanika, sallallahu alaihi wasallame, da je došao jednoga dana na pijacu, a ljudi su se okupili oko njega, pa je vikao, o ljudi, recite la ilaha idallah, uspjećete. A iza njega je išao čovjek i udarao ga kamenjem i govorio, o ljudi, nemojte mu se odazvati, ovo je lažov. Pa su upitali ko je to, kažu to je njegov Amidža Ebu Leheb. Vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme znači trpio ezijete od najbližih ljudi njemu. No međutim pored toga to nije spriječilo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da poziva u Allahu te bareke ve taala vjeru i ništa ga nije moglo zaustaviti na tome na tome putu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je bio najbrižniji čovjek prema svome umetu, prema ljudima koje poziva. A sve ljudi, koji a sve ljud, e, svi ljudi koji je čovjek, koji je poslanik sa osanem poziva u islam, smatraju se njegovim ummetom. Pa ima jedan dio ummeta koji je prihvatio njegov davet kao što su muslimani, a ima drugi dio ummeta koji nisu prihvatili njegov davet pa su ostali na svome, pa su ostali na svome nevjerstvu. No međutim, svi se smatraju, znači, u onome globalnom smislu ummetom poslanika, salahu alejhi ve sellem. Bileži ima muslim u svome sahihu od Abdullaha ibn Amra ibn Lajasa radijallahu anhuma, da je poslanik Salao Srme jednog dana proučio ajet u kome uzdišeni kaže Rabbi inne hunne avdalne kethiran minan nas, femen tebi fa innehu minni. Riječi koje izgovorio Ibrahim a.s. Gospodaru moj, u istinu su kipovi zaveli mnoge ljude, a onaj ko mene sledi, one od mene. I proučio je ajet u kome je Isa a.s. rekao, in tu'azibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Gospodaru moj, ako im oprostiš, pa oni su tvoji robovi. Ako ih kazniš, pa ti si silan i ti si i ti si mudar. Potom je digao poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoje ruke i rekao: "Allahumma ummati ummati." Potom je zaplakao. Pa je uzvišeni Allah te barake ve taala poslao meleka Džibrila uzvišeni Azza ođel, koji je iznad sedam nebesa, iznad svoga arša, Azza ođel, poslao je Meleka Džibrila, kaže, idi Muhammedu i pitaj ga zbog čega plače, a uzvišeni bolje zna i od Muhammeda i od Džibrila zbog čega poslanik sa osrme plaće. Pitaj ga zbog čega plače, šta ga je to rasplakalo? Pa je pitao poslanika sallallahu alejhi Saloseleme, pa je rekao, moj ummet moj ummet Pa se vratio Džibril svom gospodaru te Tebarak je otara i obavijestio ga. A on bolje to zna i od Džibrila i od poslanika sallallahu alejhi ve selleme Pa je rekao, o Džibrilu, idi nazad muhamedu i reci mu, inna senurubike fi ummetik wala nasuuk Kaže, mi ćemo te učiniti zadovoljnim u tvome ummetu Učinit ćemo ti zadovoljstvo u tvome ummetu i nećeš biti žalostan zbog svoga ummeta Kaže Ebu Hureyre u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao svaki poslanik ima davu ili ima davet ili dovu koja mu je uslišana koju će uzvišeni Allah te barak je odala uslišati neće mu je neće mu je znači odbaciti ni u kom slučaju i svaki od tih poslanika je iskoristio tu dovu i tu priliku na ovome svijetu a ja sam kaže ostavio moju dovu da činim šefat mome umetu na sudnjem danu. Vidimo koliko je poslanik sa osaneme bio brižan da uvede ljude u islam, a nakon toga bio je brižan da ostanu u svome u islamu i nakon toga da ostavi za njih ono što je najvrijednije, ono što je najvrijednije na sudnjem danu, a to je dova i šefat da im čini na sudnjem danu, da im uzvišeni Allah te barak je tala oprosti ili jedan od poznatih šefata koje spominju islamski učenjaci. Kažemo, bio je poslanik sa najbrižniji, najbrižniji prema svome ummetu. U hadisu koga bileže Buharija i muslimu Dajiše radijallahu talanha, kaže kada bi zaduvao jak vjetar, poslanik sallallahu alaihi wasallam bi izišao iz kuće, promijenila bi se boja njegovog lica, potom bi se ponovo vratio u kuću, bio bi uznemiren, bojeći se azaba i bojeći se kazne, da ne bi slučajno bila postana sa tim, sa tim vjetrom. Bojao se je poslanik sallallahu alaihi wasallam azaba i kazne za svoj umet, ne za sebe, sallallahu alejhi ve sallam, pa on je najbolji čovjek, najbolji Allahov rob i poslanik koji ikad kročio zemaljskom kuglom, nego se je bojao da ne zadesi nešto ovaj umet. Tako se je poslanik sallallahu alejhi ve sallam obhodio blago i nježno sa svojim umetom i sa ljudima koje je pozivao i zbog toga plodovi njegovog truda i njegovog daveta bili su vidni, kako među muslimanima, tako i ne među muslimanima. Pa su brojni ljudi koji su sledili tada kršćansku ili židovsku vjeru ušli u islam prenosi imam Taberani od Zejda ibn Sanebe ili Zejda ibn Sane da je kazao ja sam na Muhammedu vidio sve alamete ili znakove poslanstva osim dva. Osim dva koja su bila spomenuta u našim knjigama. On je bio, znači, od Ehlul Kitaba. Kaže, jedno, jedan od tih znakova jeste da je njegova blagost jača i veća od njegove sržbe. I da čovjek što god biva prema njemu žešći da on i grublji da on biva blaži. I drugo je da je njegov razum i njegovo razmišljanje ispred njegovog jezika. Kaže, pa sam se htio uvjeriti u ove riječi. Pa sam kupio od Muhammeda, kaže Zeid, pa sam kupio od Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, neke datule da mi znači tu robu a, isporuči nakladno, što je poznato kod islamskih učenjaka kao Beju Selem, platio je cijenu, a nakladno će dobiti robu. Pa smo se dogovorili o količini robe i o terminu kada se treba isporučiti roba. Kaže, pa sam došao dva ili tri dana ranije, prije nego što je došlo vrijeme, isporuke, pa sam uzeo Muhammeda, sallallahu sallame, za njegovu košulju i uvrlo je, istegnuo je, i kazao Muhammede, zar nećeš dati ono što si dužan? Kaže, obratio sam se jako grubim riječima. Htio sam, kaže Zaid, provjeriti ono što sam čitao u svojim knjigama. Kaže, pa sam pogledao u Omera, a Omer ku, kruži i kola sa svojim očima i probada me sa njima kao sa strelama. Pa ne mogavši da se suzdrži, rekao je, zar tako se obraćaš poslaniku, sallallahu alaihi sallam, tako grubim riječima, tako mi Allahu, Allahu poslanić, ako mi dozvoliš, kaže, ja ću, ga, ja ću mu osjeći glavu. Pa je poslanik sa Allahosvrme rekao, o Omere, ja i Zeid smo bili potrebniji nečeme drugom. Ja sam bio potrebniji da mi kažeš, o Allahov poslaniće, vrati Zeidu ono što si dužan. A Zeidu si trebao kazati, zbog čega se obraćaš grubim riječima, obrati se poslaniku sa Allahosvrme na lijep način. Pa je kazao, o Omere, idi, idi u državnu kasu ili u državni magazin, pa daj Zejdu ono što smo se dogovorili i kaže dodaj mu još 20 pregršti zbog toga što si ga uvrijedio. Dodaj mu još 20 pregršti kao znak pažnje ili izvinjenja zbog toga što si prema njemu bio grub. Kaže Omer, pa smo otišli, pa sam mu dao ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem redio. Pa je rekao Zeid: "O Omer, znaš ti mene ko sam ja? Pa je rekao, ne znam. Kaže, ja sam Zaid ibn Sane, poznati učenjak Ehlul Kitaba. A kaže, ti si Zaid. Kaže, jeste, ja sam Zaid. I kaže, ovim sam stio da provjerim da li je Muhammed zaista onakav kakav je opisan u, nasi, u našim knjigama. I uvjerio sam se, o Omere, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i da nema drugog Boga osim Allaha te barake otala. Pa se je nakon toga vratio, pa se je nakon toga vratio Zaid ibn Sane kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i izgovorio izgovorio dva šehadeta. Izgovorio je tada dva šehadeta, znači i primio je i primio je islam. Vidimo kako je kako je uh, odnos poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema Zeidu i njegovo lijepo ponašanje prema njemu dovelo da primi islam i da uđe da uđe u vjeru pored koje je uzvišen Allah te barake je otjela neće primiti druge vjere. Stoga je obaveza muslimanima da ugledajući se na našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme pozivaju ljude u vjeru na najljepši način, želeći im dobro i da se ophode prema tim ljudima kao što se ophodi liječnik prema bolesnicima, jer je to jedini put, jedini način da ljudi prihvate od čovjeka ono čemu ih poziva. Ja molim uzvišenog Allaha te barake o ta'ala da nas pouči našoj vjeri i da nas obskrbi ahlakom poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da nas učini uspješnim u našim davetskim i misionarskim pozivanjima i da nam od, naj, od naših dijela najboljim učini zadnja od njih.